من عن حجابي لا وربي لن أبالي من عن حجابي أنه يثني شبابي واليغال في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم يقول عن حجابه أنه يفني شبابي والقرآن يهيابي إن من انتسابي لا وربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم ذهب لقد الله جل شانه donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي koji vjerujete bojite se Allaha jalla šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji da se boje istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, prošlu subotu završili smo sa našim predavanjima, odnosno sa tumačenjem sure Al-Hudurat, koju smo tumačili u prilike u deset predavanja. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala što nas učini od omladine koja se druži sa Allahom za i knjigom koja uči Allahu Đalešanu knjigu, koja tumači Allahu Đalešanu knjigu. Uz Subhanahu wa ta'ala pomoć večeras ćemo početi sa komentarom jedne nove kuranske sure, a to je sura al Sura al Sura koja se nalazi u džuzu Tebarake. U što znači da jedna, da kažem, od ono, kraćih sura, možemo reći. Znači nije kratka možda kao, to su ne baš kratke sure, nego sura koja je prilike, da kažemo, jedna stranica, jedna stranica, jedna sahifa iz Kur'ana, tolika je sura al qiyana Na samom početku možete pretpostaviti da ova sura govori o sudnjem danu, jer i mi također kažemo na sudnji dan kijame, jomul kijame. Ova sura nosi taj naziv radi toga što se u ovoj suri spominje i što ova sura govori o kijametu, to jeste zato što govori o sudnjem danu. Ova sura je objavljena u Mekke, bila bez ikakvog razilaženja kod mufessira, kao što kaže ima Šautani, rahmatullahi alaihi. Mi smo, da tako od običaja je nekog koji smo dosad imali da na samom početku sure spomenemo gdje je sura objavljena, da li je objavljena u Mekke ili je objavljena u Medini. I govorili smo malo više nekada šta to znači da je sura objavljena u Mekke, a šta znači da je objavljena u Medini. I ono odmah što možemo da kažemo i da se podsjetimo jeste, draga braćo, da je od karakteristika, od glavnih karakteristika sura koje su objavljene u Mekke, jeste da govori o sudnjem danu da govori o ahiretu, da govori osnovnim stvarima, osnovnim postavkama vjerovanja. I zato ćemo vidjeti da ova sura govori o stvarima sudnjeg dana, da govori o stvarima smrti i tako dalje. Treba reći ovo, ova sura, kao što kaže Sejde Kut, rahmetullahi alaihi, u svom tefsiru, usmjerava čovjekovo srce ka činjenicama, haqarik i šahid, i prizorima sa kojim se čovjekovo srce, ko što kaže Sidi Kub, Rahmetullahi Alehi, nije prije susrelo. Ova kuranska sura usmjerava i upućuje čovjekovo srce. Odnosno, sa ovom kuranskom surom čovjekovo srce se susreće sa činjenicama i sa mešahidima, sa prizorima. Jer vjernik, draga braćo, kada čuje, kada sluša ajete koji govore o sudnjem danu, koji govore o djehennamu, koji govore o smrti, odma ispred sebe stavlja sliku tih događaja. I zato ti kuranski ajeti koje mi učimo, a pogotovo je mnogo ti kuranski ajeta u ova zadnja dva u džuzu i u Tabareke džuzu, koji nam govore o ovim stvarima. I zato kada učimo ove ajete, kada učimo suru Amme jete un i da šemsu kuvirat, kada učimo, odmah čovjek u svoju, ili da kažemo, predaja se stavlja sliku tih događanja koja će se desiti. I zato pogledajte ovdje izraza Sejda Kutba Rahmetullahi Alehi kada kaže da usmjerava čovjekovo srce ka stvarima sa kojima se čovjekovo srce uopšte prije nije I ka stvarima od kojih čovjekovo srce ne može da pobiti. Ovo je, draga od osnovnih zadaća i uloga Kur'ana da nas uputi i da nas upozna sa onim stvarima sa kojima se prije nismo susrećali. I onda kažemo, čuli smo, prošlo je kroz naše uši, međutim nismo doživjeli onako kako to treba da se doživi. I zato pogledajte, čovjek možda ponekad ovaj dunja i ovaj svijet učini da čovjek odluta od mnogih istina. Da u čovjekovi, da u čovjekovoj glavi bude mnogo gluposti, je mnogo stvari od kojih nema nikakve koristi. Bilo da je to razmišljanje, bilo e, samo puko razmišljanje, ili da čovjek e, radi koje želi da učini i tako dalje, međutim u Kur'an Allah knjiga te vraća ka onim činjenicama i ka onim prizorima koje ćete te zadesiti i od kojih čovjek ne može nikako da pobjegne. Ova kur'anska sura, draga braćo, govori odnosno tematika ove kuranske sure je sudnji dan, prije svega. I zato sami naziv ove sure jeste El Qiyam. I u većini komentara Kur'ana i prijevoda Kur'ana ćemo naći da se ova sura naziva suratu El Qiyam. Iako neki mufesiri upotrebljavaju i kažu sura la uqsim. Sura la uqsim. Jer ćemo vidjeti da dosta puta se neke sure nazivaju shodno svojim početstvima. Pa tako, na primjer, naćemo za suru Al-Isra, koja je nama poznata kao sura Isra, da se naziva sura Subhana. Sura Subhana. Kada se nekada, ako nekada najđete, da se kaže, kaže se u suri Subhana, misli se u suri Al-Isra. Zato što ona počinje Subhana al nadi Asra bi abdihi. I tako je. Znači, naćemo da ponekad mu fesiri određene sure nazivaju shodno njihovi početci. Zatim, draga braćo, ova sura govori o objavi Kur'ana. A to je da e, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što ćemo o tome govoriti, da se je bojao za Kur'an. Hoće li zapamtiti Kur'an? Hoće li ga zaboraviti? Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nemoj se brinuti, nemoj se sjetira za to. Mi ćemo ga, mi ga objavljujemo, mi ćemo ga sakupiti i mi ćemo ga protumačiti. Zatim ova sura govori o dunjanu i ahiretu. Jer govori o samom čovjeku i o njegovoj prirodi, a to je da voli dunjaluk a da zapostavlja ahiret. Zatim ova sura, draga braću, govori, zadnji dio ove sure govori o zadnjim trenucima čovjeka, odnosno smrt. I na koji način čovjekova duša napušta njegovo tijelo. I šta će čovjek, odnosno šta čovjek u tim trenucima govori i tako dalje. Znači ovo su neke glavne, da kažemo, tematike, karakteristike ove sure i stvari kojima govori ova sura. Ova sura počinje sa la ukosimu i jau velikijama odnosno zakon. Da Allah kaže, kuna mi se sudni Ili tako mi sudni da. Tako mi sudni da. I kada smo tumačili, koliko se sjećam suruva duha, spominjali smo što znači, odnosno, kako to da se Allah mu kune nekim stvarenjima, na primjer da se Allah mu kune u šemsi, wa duhaha, da se pune sa suncem, ili se kune u lejl, tako mi noći, ili se kune u duha, i tako mi jutra, i tako dalje. Rekli smo, da Allah Đalešanu ima pravo da se kune sa čim on hoće. Da Allah Đalešanu ima pravo i da je njegov pravo da, on da se kune sa čim on hoće i da Allah Đalešanu kada se kune sa nečim od svojih stvorenja želi da ukaže na važnost tih stvorenja sa kojima se kune. Međutim, kada su pitanju ljudi, ljudima nije dozvoljeno da se zakunu i sa čim osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kao što je došlo u više hadisa Allahu poslanika alaihi salatu wa salam koji je između i kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men kane jahlif, la jahlif illa billah. Ko se od vas bude men kane se ne kune osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Neka se ne kune osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Ima i drugo mišljenje. Među mufassirima koji kažu da je ovdje genet, da se radi o genitivnoj veze. To jeste, međutim, da je izostavljeno e, da značenje biva, iako to mišljenje nije jako kao prvo mišljenje koje smo spomenuli, a to da, na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala kada kaže od duha, da je značenje toga duha, duha, rabbi duha. I tako jutra, to je isto i tako mi gospodara jutra. وَشَمْسِ I tako mi sunca, tako mi gospodara sunca. Međutim, mišljenje koje je jače i koje je više rašireno među mufesirima, jeste ono prvo koje smo spomenuli, a to je da se Allah šanu kune i da on ima pravo da se kune sa čim on hoće i sa čim on želi. Mišljenje, odnosno kiraj većine karija među desetoricom imama يستدعوك لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة صحب عليهم من رزل جينما كدوديت عن يعني مد منفصل كدوديت عن يعني مد منفصل أنا كنت شبيع لا أقسم لك كنت كتر لا أقسم لك كنت كشيء سكوش تروش كحمزة وكي لا أقسم بيوم القيامة دب مجدتي ابن كسير جدا إذا كان ابن كسير مفسر نبي ابن كسير ثالما uči, odnosno dvojica njegovih ravija, Punbul i lezi, uči je le uksimu bi jeumil qiyam. Ne uči je la uksimu, nego uči je le uksimu bi jeumil qiyam. Međutim, značenje jednog i drugo kirajeta isto. Jeste da se Allah Đalešanu ukune i da kaže tako mi sudnika. La uksimu bi jeumil qiyamati, wa la uksimu nafsi Tako mi sudnjeg dana i tako mi duše koja koji samu sebi. Allah Đelešanu se, draga braća, nakon dana kune sa dušom koja koji samu sebe. Šta je duša koja koji samu sebe? Među islamskim ufesirima ćemo naći nekoliko mišljenja. Međutim, mišljenje koje je odabro šeh Džemalu Dina i mišljenje koje je također imama Ševkanija i mišljenje imama Kurtubija jeste da se ovdje radi o vjerničkoj duši koja za svaki svoj postupak koji sebe. Kao što kaže Hasan al-Basri, u komentaru ovog ajeta kaže da je to duša mu'mina. Kaže, Wallahi kaže, tako mi Allaha vidiš je ma tarahu illa jerumu nefsa. Kaže, nikada ne možeš naći dušu jednog vjernika, a da ona ne koji sam Kaže, ma aratu bi kalimati, ma aratu bi akli, ma aratu bi hadife nefsi, kaže, koja uvijek sebi postavlja pitanje, šta sam tio sa ovom riječom? Šta sam htio sa ovim zalogajem? Šta sam htio sa ovim, kaže, hadithu nefsi? Sa ovim razgovorom sa samim sobom? Hadithu nefsi znači kada čovjek priča sa sobom. Šta sam htio sa tim da kažem? Da li to ima hajra ili nema hajra i tako dalje. Kaže, wa inna fajr, a kaže griješnik, jemdi qadaman, wala yu'atibu nafsa. Kaže griješnik, kaže, on ide, ide i kaže nikada ne korisa. Međutim, dok jedi, on čini šta? On kori samog sebe. Kao što kaže ovdje Hasan al-Basri, rahmetullahi alaih, da je za svaki svoj vjernik treba svoj postupak da poli samog sebe. Pogledajte kako na navodi primjer. Kaže, ma aratu bi, had, uh, bi kalimeti. Šta sam tijelo sa ovom riječi koju sam izrekao? Sa riječu koju sam rekao, šta sam tijelo sa njim? Da sam sa njim tijelo Allahom za ilašanu zadovoljstvo ili sam tijelo nešto. Da ga vreću, vjerodostojnom hadisu koji je zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu. Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže da će čovjek reći jednu riječ La yuqila habana, jednu riječ. Međutim, neće biti računa u posljedici te riječi. Jednu riječ, pazite, nije učinio nikakav postupak. Nije ubio nekoga. Nije rekao da kažemo nešto opsovo, nešto ružno, rekao. Nije ovo nego je samo rekao jedna riječ izašla iz njegovih usta. La yuqila habana. Međutim, čovjek ne vodi računa o tariq, kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam da će biti bačen u džahannam sada'ina halifa, 70 godina. 70 godina da radi čega? bi samo jedne riječi. Pa kaže dalje, ma tu bi akli, šta sam tio sa onim što sam pojeli? Da sam tio sa tim da ojačam sebe radi ibadeta, koju ću činiti Allah subhanahu wa ta'ala, ma aradtu bi hadithi nafsi, sam je što pričam samom, sam sebi. Ona će o svom razmišljanju razmišljati, šta sam ti sa tim? Da li sam razmišljao, da da da li sam imao razmišljanje čiji će produkt biti da učim neki haj, da učim mi neko dobro djelo i tako dalje. Draga unoću, to je duša vjernika. I pogledajte te duše vjernika, na, vjernika, na koliko bi ona stepena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah šramu, se sa njom kune. Pogledajte stepena i mjesta duše koja koji sebe, da Allah šramu, spominje u svojoj izbi i da se sa njom a rekli smo da Allah Đelešanu uvijek kada se pune sa nečim, želi da ukaže na veličinu i na posebno mjesto. Ovdje Allah Đelešanu se pune da kažemo vjernikom, odnosno njegovom dušom koja ima osobinu kakvu, o kojoj sada govorim. Da se uvijek, da uvijek koji sam sebi. I Allah Đelešanu se sa nama. I zato ših Džumal Dino Qasim Rahmatullahi Ali spominje u svom tefsiru govor učenjaka koji kažu zbog čega Allah Đelešanu, zbog čega ovdje dolazi, da se Allah Đelešanu kunja sa ove dvije stvari. Prvo se kunja sa sudnim danom, a zatim se kunja sa dušom koja koji sam Zato što su ove dvije stvari usko povezane. Zato, draga braćo, šta? Što su ove dvije stvari usko povezane. Svaka duša koja bude razmišljala o sudnjem danu i koja bude, da kažemo, živjela u tom svijetu, svijetu sudnih dana, i spremanja za ono što dolazi, ona mora biti duša koja koji sam Ona mora biti šta? Ona mora biti duša koja bori samu sebe. I zato ko što je govorio Omar ibn Khattab radijallahu ta'ala kaže hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kaže sudite račune sa samim sobom prije nego što vama budu sudjeni račune. Prije nego što budeš doveden prema Allaha subhanahu wa ta'ala, kad ne, kada nećeš imati nikakve moći, nikakve snage, nikakvog uporka, nikakvog posredništva, ništa, i bit će svedeni računi da bi tvoji djela prije toga kako bi se popravila tvoja djela hasibu anfusakum, svodite računa sa samim sobom. Kaže nam ovdje šta? Kaže nam Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, kaže hasibu anfusakum. I zato, draga braću, čovjek koji razmišlja o sudnjem danu i kojem sudnji dan da kažemo svakodnevna stvarnost. Jer Allah je lašanu, kao što ćemo vidjeti primijeti, kada govori o sudnjem danu, uvijek ga spominje u prošlom vremenu. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر إذا الشمس كبرت الله جل شانه uvijek kada spominje sudnji dan, spominje ga u prošlom vremenu. Kaže, kada pogled bude taki taki, kada sunce izgubi svoj sjaj, kada ovo... Međutim, u arabskom jeziku Allah jel šanuhu spominjanje sudnjeg dana i glagol sa kojim se spominje uvijek dolazi u prošlom vremenu. Zbog čega? Da nam Allah jel šanuhu ukaže na da će se to desiti i na stvarnost, odnosno na to tog događanja, kao da se neće desiti. Znači, to će vas zadesiti, sigurno će vas zadesiti, kao da vas je već zadesiti. Jer čovjek nešto što je zadesilo, ni sigurno da mu je to bilo. Međutim, kada nešto što, za što misli da će ga zadesiti, čovjek ponekad zna da što sumnja, hoće li, neće, da gubi, gubi nadu. Da gubi. Međutim, ovdje, Allah Đalešanu, kada govori o sudnjem danu, govori kao da se desi. I zato za vjernika, nećemo reći nema sumnje, je su to je kufr, to je namjerstvo. Čovjek koji posumnio takve stvari, ne je nevjernik. Allaha subhanahu wa ta'ala, da Allah Đelešanu od toga sačuva. Nego da kažemo, sudnji dan i prizori sudnjih dan su za vjernika jedna svakodnevna stvarnost. Nešto, nešto o čemu čovjek svaki dan razmišlja. I uvijek sebe posmatra i gleda kao da stoji na tom danu, danu mahšara, na tom danu, danu hisaba, kada će Allah Đelešanu koživiti sa svoje stvorenje. Kada će svi polagati račun. kada će svi krlasti preko džahnama, preko sira čupri. Vjernik uvijek sebe stavlja kao da se nalazi draga braća, draga braću. I zato sudni dan je nešto što je, da kažemo, naša svakodnevnica. I zato kažemo čovjek koji razmišlja o sudnjem danu, njegova djela mora da se popravi. I zato pogledajte samo da kažemo kratku suru, suru vala asr. Kako nam Allah žele mu kaže vala asr, tako mi gledamo. إن الإنسان لفي خسر čovjek je zaista na gubitku. Čovjek kao vrsta je na gubitku. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, osim onih koji vjeruju, koji čine dobra djela. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. I koji jedni drugima preporučuju istinu, i koji jedni drugima preporučuju istinu. Imam Šafi rahmetullahi alihi kaže ovo: "Law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqi siwa hadhihi sura illa hadhihi sura la katabat." Kaže da Allah dželle šanu nije objavio da nije objavio dokaz protiv ljudi, osim ove sure, kaže, bilo bi drugo. Da Allah Đelešanu nije spomenuo i da nije dao dokaza protiv ljudi, osim ove sure, kaže, leke tako bilo bi, kaže, dobro. Zbog čega? Zato što čovjek koji je ahir, koji je pametan, kada razmisli, vidjet će da nema spasa osim ove četiri stvari koje su spomenuli. Osim ove četiri, draga braću, stvari koje su spomenuli. Jer radi toga dolazi, je usko povezan sudnji dan i vrijeme da kažemo sa kojim se Allah Đelešanu asr, Allah Đelešanu se kune vremenom i kune se vaktom. Zato što je to način, ili da kažemo polje na kojem čovjek može da zaradi svoja dobra djela, ili da kažemo ukoliko to ne upotrebi da tu zaradi svoj džahnem da Allah Đelešanu mu sačuva Dobro. Međutim, prije nego što počnemo govoriti malo opšitnije o sudnjem danu i o prizorima, draga braću, sudnjeg dana, i o prizorima kijameta, neophodno je da spomenemo da islamski učenjaci kada govore o kijametu, govore i kažu da imaju dva kijameta. Da imaju dva kijameta. Kaže, al kijama as subra, wal kijama al kubra. Da ima mali kijamet i da ima veliki kijamet. Da ima nešto što se zove mali kijamet i nešto što se zove veliki. Šta je mali kijamet? Draga braćo, mali kijamet je čovjekova smrti. Mali kijamet je šta? Je čovjekova smrti. Zbog čega? Zato što kada čovjeku dođe smrt, kada mu dođe melek koji uzme njegovu dušu, tada je za čovjeka završen. Ti si završio sa čim? Završio si sa dunjavom. Za tebe skoro da je sudnji dan nastupio. I zato čovjek kada govori i kada razmišlja o sudnjem danu, ne treba da ga interesuje kada će biti vremenski sudnji dan. Nego njega treba da interesuje šta? Kako će biti sudnji dan? I kako da se ja spremim za, za taj sudnji Pa zabilježi ima muslim u svojom sahihim hadisu od Aisha radijallahu ta'ala anha, od žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koja kaže da bi al-A'rab, odnosno beduini, jaravska plemena, da su dolazili Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i da su mu govorili mete sa'a. Da su dolazili i da su ga pitali kada će sudnji dan, kada će nastupiti sudnji dan. Oni su dolazili možda radi čega misleći vremenski kada će, hoće li ga dočekati, neće li ga dočekati, tako dalje. Međutim, draga brać, to je nije bitno. To nije bitno. Allah Đelešanu nam kaže o tome da jedino Allah Đelešanu, la iđaliha do vaktiha illa. Jedino Allah Đelešanu zna kada će nastupiti sudina. Pa kaže Iša Allah tada anha, pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada bi dolazili takve delegacije, kada bi dolazila takva plemena, kaže Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam bi pogledao ila ahdefi minhum. Pogledao bi najmlađeg među njima. Najmlađeg među njima koji bi bio tu, poslanik alaihi salatu wasalam, uperio svoj pogled prema njemu. I rekao bi, in ja'iš hada, kaže, in ja'iš hada, kaže, ako ovaj poživi, kaže, wa l haram, kaže, ukoliko ovaj poživi, i doživi starost, kaže, qamat alaikum sa'atu. Kaže, vaš sud je da će nastupiti. Ukoliko ovaj poživi, i doživi starost, vaš sudnji dan će nastupiti. To jeste vi ćete doći kad sudnji dan. Ovdje posljednik alaihi sallatu sallam kada kaže qamat alaikum sa'atukum, kaže nastupit će vaš sudnji dan, šta poslanik alaihi sallatu sallam misli? Misli na smrt. To jeste doći vam vaša smrt. Poslanik bi znači pogledao koga najmlađe među i rekao bi ako ovaj poživi, ako malo doživi starost, znači vi ćete pomnije do tada. To jeste vi ćete doživiti sudnji dan. I pogledajte kako je ovdje Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam odgajao svoje ashabe i kako je podučavao kada je u pitanju sudnji dan. Podučavao bi da kada nastupi njihova smrt, da tada nastupi šta? Da tada nastupa njihov sudnji dan. I zato je veliki broj učenjaka, među njima Ibn Qajim, rahmetullahi alaihi i sallam, su govorili, ovo je stvari koju smo ovdje spomenuli, a to su dva kijameta. Mali kijamet i veliki kijamet. To je šta mali kijamet i veliki kijamet, ili kao što spomni Ibn Qayyim, mali sudni dan, veliki sudni dan, mali ma'ad, odnosno vraćanje ka subhanahu wa ta'ala, veliki i tako da. I zato, draga braćo, traži se, odnosno spomenut ćemo ovdje, nekoliko hadisa Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, i govora iz generacije Salafa koji ukazuju na veliku važnost da se čovjek prisjeća momenata kada će napustati ovaj i zato nas je Allah poslanika alaihi salatu salam podsjetio, odnosno uputio da se mnogo sjećamo smrti. Ko što je zabilježi u Tirmizi u svom sunan, Ibn Mađi i Nasai, ima Ahmed u svom musnadu, Lebu Hurire radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, ekfiru zikra, hadinu lathati. Kaže, mnogo se sjećajte onoga koji uništava strast. Hadinu lathati. Kaže poslanik alaihi salatu salam, obraćajte se ashabima i obraćajte se svim generacijama muslimana, ekfiru zikra hatim lezda. Mnogo se sjećajte smrti. Mnogo se sjećajte hatim lezdati onoga koji uništava čovjekove strasti. A to je šta? To je el-maut. Međutim, ovdje poslanik Alihi salatu salam je za smrt upotrijebio ovakav izraz. Hadim lezda. Jer istinu čovjek kada vidi bilo kakva slast koju imaš i sa kojom se naslađivaš, bila ona halal ili bila ona haram, kada dođe smrt, prestaje više ta strast, prestaje više to uživa. I zato, draga braću, obaveza je čovjeka da se sjeća smrti. To nije, da kažemo, stvar koja je pohvalna, nego je to stvar koja je obavezna. I zatim da znamo da su to trenuci kada ćemo napustiti ovaj dunjalu i sve što je lijepo na ovom dunjalu. Znači, kao što smo rekli, bilo haram, bilo haram, sve što ima strasti, oduživanje, ti ćeš napustiti. Da kažem ovaj dunja kada ga vidiš, nekada ovako, kada je ljeto, kada je proljeće, sve probehara, pozeleni. Subhanallah čovjek vidi ljepotu. Međutim, ta smrt će ga tako da kažem udaljiti od te ljepote. Kada je pitanje rodina, tvoja djeca, tvoja žena, babo, majke, ti u tom trenutku napuštaš. I nema niko ko može učiniti da ti tada ostaneš sa njima. I draga braći, ova smrt, ta smrt, pred njom su svi jednaki. Bilo bogati, bilo siromašni, bilo učeni, bilo oni koji nemaju znanja, bilo oni koji su bili predsjednici, koji su bili direktori, koji su bili, da kažemo, obična raje, pre smrti su svi oni isti. I zatim, što čovjek više i bolje se bude sjećao smrti, za njega će ova dunjavnička iskušenja biti lakša. I čovjek će lakše proći ova dunjavnička iskušenja koje smo mnogo spominjali i govorili o njima. I tumačili neke stvari vezano za to. Što se čovjek više bude sjećao o smrti, za njega će ovaj dunjaluk ili da kažemo iskušenje na dunjaluku postati mizerno. I zato kaže Hasan al-Basri, rahmatullahi alaihi. A tako je, draga mreću, razmišljao sada, tako su razmišljali prve generacije. Kaže Hasan al-Basri, kaže, tada je al-mautu dunja. Kaže, smrt je osramotila i obrukala dunjalu. Osramotila i obrukala dunjalu. Ko je osramotio, obratio? Ko je osramotio dunjalu? Al-Bog, smrt. Pa kaže Hasan al-Basri, kaže, وَمَا أَلْزَمَ عَبْدُ ذِكْرَ لَمَوْتِ إِلَّا صَبُرَتِ الدُّنْيَا عَلَيْهِ. Kaže, nije će čovjek obvezati svoje srce da se sjeća smrti, a da dunjalu kod njega neće postati malo. Illa saborati dunja alaihi, a da dunjalu kod njega neće postati mal, wahana alaihi jami'u ma huwa fiha. I sve što je na dunjalu postaće mu mizerno. Postaće mu ništavilo. Postaće mu nevažno. Sve što je na dunjalu čovjeku će postati nevažno. kada se sjeti smrti, kada se sjeća tih trenutaka, koji će posebno biti pojašnjeni, ili da kažemo, o jednom dijelu tih trenutaka će nam Allah Đalašanhu govoriti na kraju Resul. Kada nam bude govorio, kada se noga savije uz nogu i kada čovjek počinje govoriti ovo, kada, kada nema pomoći. U tom trenutku, u tom trenutku, ako se bude sjećao sve što je na dunavu. Čovjek vidi ženu, Kaže žena mu iskušenje, iskušenje mu bogatstvo, iskušenje mu ovo, iskušenje mu ovo, kada se sjeti smrt vidi da to nema više nikakvog smisla. I zato, draga braću, ono što nam je došlo od učenjaka i generacija Sarapa, da su imali da kažemo takve, da ih nazovemo scene, pred vladarima, pred tiranima, da su se, da kažemo, tako hrabro ponijeli prema njima, da su im rekli, su istine u njihovo lice, nije bilo ni radi čega drugog, osim radi njegovo, radi njihovog sjećanja smrti. I radi njihovog sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala koji je veći od svega toga. Kao što se je desilo sa Aiz ibn Abdi Salam, poznatim učenjakom, poznatim učenjakom koji će zvali sultan ulema. Zvali su ga sultan ulema. Zvali su ga sultan ulema. Kada je došlo pred jednog vladara, tu smo prije nekoliko godina možda spominjali na pisu predaju, koji je bio toliko nepravedan koji je tražio ljudi da mu ruku, da se pred njim poklanjaju. Kada je došao Isid Abdesalam, ništa od toga nije prema njemu spazu. Nego čak po savjetu ovoga, rekao mu je jake i žestoke riječi. I kada su poslije došli ljudi da pitaju Isid salama kako si imao hrabrosti da rekneš sve te riječi u lice tog velikog teradna. Kaže Isid Abdesalam, kaže, tako mi Allah, kaže, kada ja sam se sjetio Allaha i njegove veličine, kaže, sultan je, kaže, predavno bio, kaže, manji od mačke. Kaže, bio je manji od jedne mačke, od jednog mačke. Kaže, nisam ga vidio, kaže, osim kao kit. Kada se je sjetio čega stvari ahireta i ono što dolazi. I zato, draga braća, o iskušenjima, o kojima razgovaramo. Danas, pogotovo kada je ljeto, kada dolaze ovi musibeti, kada dolaze ovi stvari, da kažemo, na svakom koraku dolaze ovi musibeti. I mi, hvala Allah, pričamo međusobno. Kako da pređemo lakše preko ovih iskušenja, ovdje vidimo iz sunnata Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, iz govora Sarafa, da ćemo prijeći lakše preko ovoga ako se bude sjećali, ako se budemo sjećali I zato sjećanje smrti je nešto što uništava, da kažemo, ili što olakšava, da bolje se izrazimo, što olakšava da čovjek prijeđe preko ovih iskušenja. Od pa također hadisa koji nam ukazuju na sjećanje smrti. Draga braću, isto hadis koji je zabilježi ima Bezar u svom ودنس رضي الله تعالى عنه هل حسن كسكاج الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه كاجي دسو كاجي ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم كاجي دس سومين وتشبك قد الله وبسانيك عليه الصلاة والسلام كاجي فأحسن الثناء عليه فكاجي يمسك بخبال spomenuo se čovjek koji je umro ili koji nije bio tu spomenuo se pred Allahom i poslanikom alaihi salatu wasalam ljudi su ga pohvalili صلى الله عليه وسلم والسلام كذا شو تو بيتو يه كيف كان ذكر صاحبكم من الموت كاجي كوكو سي يعني كاكو إلي كوكو سي باش دروب وكم سنة قولي كوكو سي سيكا وسمت كاكو شي كاجي والله ما كنا نسمعه يذكر الموت كاجي ميلا نيس مطولي دا ينبو سفومي وسمت فكاجي كوسانيك عليه الصلاة والسلام فإن صاحبكم ليس هناك كاجي الله كاجي باش بيتو vaš drugu koji kojem govorite, ne sam hunak, on nije tamo. To se nije tamo gdje ga vi smatrate ili kakvim ga smatrate. Nije dobro. Poslanik alaihi salatu wasalam kaže, ako nije spomnio smrt, i ako se nije sjećao smrti, poslanik alaihi salatu wasalam kaže, on nije dobro. I zato, draga braćo, čovjek postavlja pitanje samom sebi. Može li čovjek biti dobar i bogobojazan, a da se ne sjeća smrti? Draga braćo, priroda čovjeka je, odnosno Allah je Đelešanu je iskušao čovjeka sa stvarima u koji, prema kojima čovjek osjeti strast. Kao što smo rekli, kao što su žene, kao što su imetak, da se čovjek provodi tako da. Dobro, normalno druga je stvar o kojoj možemo govoriti da Allah Đelešanu zabranjuje ono što je štetno naređuje ono što je korisno. Međutim, stvari koje Allah Đelešanu zabranio, čovjek prema njima osjeća nalog. Kao priroda, čovjek po svojoj prirodi prema takvim stvarima osjeća nalog. I šta će čovjeka? spriječiti od takvih stvari, osim da kažemo nešto više o toga. Kao što je strah od Allah subhanahu wa ta'ala i ono stvari čemu govoriti. I zato me radi Allah ta'ala anhu je draga već jedne prilike kada su, kada je veliki broj muslimana otišao u džihad, otišao u boj i ostavio svoje žene u kućama. Ona radi Allah ta'ala anhu je prolazi ulicama Medine i čuo je ashabiku, pazite žene, muslimanku, mu'minku, ashabiku koja je živila vremenu poslanstva, vremenu silaska objavi, gledala u Allahovog poslanika, alaihi salatu sallam. Čuje kako ova sahabika govori u značenju stihova, kaže da nije straha od Allaha, kaže zaigrao bi se sada ovaj krevet. Zaigrao bi se ovaj krevet. Zbog čega zato što i žene po prirodi svoje osjećaju strast, imaju strast. Međutim, dugo vremena je njen muž bio odsutan. I ova sahabika kao žena, ili da kažemo, slikava stanje, strast, kaže da nije straha od Allaha za lišanu, počinio bi se Međutim, šta je to što isprečava? Što je ovdje spomenuo, kaže, to je strah od Allaha, to je strah od sudnika. I zato, draga braća, ponekad čovjek može da se zavara. I onda kažemo zavara se, pa kaže, ja neću to. Ja neću taj haram. Gdje ću ja da kažem da počinim to? Gdje ću ja da počinim ovo? Međutim, možda, posle nekoliko mjeseci vidi sebe da Allah Đelšanu sačuva u tom haramu. Za koji je prije govorio šta? za koji je prije govorio da ga neće šta, da ga neće počiniti. I zato čovjek nikada ne treba da bude siguran. Nikada čovjek ne treba da bude siguran da ga Allah Đelešanu sa nečim neće iskušati, nego uvijek mora da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ga ne iskuša sa određenom stvari. Zatim je došlo još naravno hadisa u sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu salam, međutim da nam ne bi oduzelo vrijeme, nećemo se ispuniti. Zatim od stvari koje dolaze nužno kada se spominje, odnosno kada se čovjek sjeća svoje smrti, jeste, draga braća, da čovjek tada nema dugu nadu. Da čovjek tada šta? Da nema dugu nadu. Jer prirodno da čovjek kada ima dugu nadu. I da kaže, na primjer, kada upita neki, neki njegov haram, ja ću to ostaviti. Ima vremena kada ću se toga okaniti. Na primjer, kada upita činjenje neke stvari za koje misli i zna da je treba činiti, kaže neka, saufe, saufe, to ću učiniti, ima još vremena, ima vremena, šta ja znam, ostavit ću ovaj haram, naučit ću učiti u Kur'anu, učinit ću ovo, imam vremena. Međutim, ono stvari nema vremena. Svaki put kada čovjek sebi kaže, ja ću to učiniti, neka zna da je to učinjeno. Da je to, šta? Da je to čin. I ako pogledamo stanje sada, šta je kod njih značilo duga, odnosno kratka nada, vidjet ćemo čudo. Možda neke stvari koje danas ne možemo da kažemo, neće se naša pamet, neće se naš razum pomiriti sa Neće se sa tim šta pomiriti. Kao što je rekao jedan od učenjaka Selefa koji se zove Ebu Zura, govore govoreći jedno svom prijatelju. Kaže, la aqulanna leke qawlan, ma kultu li ahadin siwa. Kaže, reću ti sada nešto što nikome nisam rekao prije. Kaže, vallahi, ma kharajtu min al-masjidi munzu ašarina sanatan. Kaže, tako mi Allah, nisam izašao iz ovog masjida. Ima već 20 godina, kaže, a da nisam, kaže, pomislio da kaže da se neću više u njega nikada vratiti. Znači kada bi obavili jedan namaz, kada bi izašao iz mesčida, pomislio bi šta? Pomislio bi da se u njega više neće vrati. Gotovo. Taj namaz koji sam sada hvalio, gotovo. To bi je zadnji namaz. Tako su se spremali, draga braću, za smrt. I nisu imali dugu nadu da smisli učinit ću to. I za mjesec, ma kakav mjesec, kako godinu dana, bilo je riječ o namazu, odnosno o vremenu između dva namaza. I kao što se također prenosi od jednog iz generacije Selefa, kaže da mi je rekao jedan učenjak koji se zvao Ma'aruf. Kaže, neko mi kaže, takaddam, salli bina. Kaže, neko mi kaže, budem kanja nam namaz. Pa ovaj, kao što i mi danas imamo običaj da kažem, reko ono, kaže, in salaitu bikum hajde salat, fala usalli bikum ba'daha. Kaže, ako sada obavim namaz, kaže, neću vam više, kaže, klanjati. Ono, klanjat ću vam sada i više neću. Pa ovaj koji mi je rekao, a taj koji mu je rekao, klanjaj, bio je poznat po bogobojaznosti, po i tako dalje. Kada je rekao ovo, ako vas sad klanjam, onda vam še riječ klanjati se začutio. Rekom, mu, kaže, ente tu hadithu nefsake, ben neke tu salli salata nukra. Kaže, zar ti sam sebi kažeš, učudio mu je to, zar ti sam sebi kažeš, da ćeš obaviti drugi namaz? To jeste, zar si toliko obmanut i misliš da ćeš obaviti drugi? Pogledajte, čudili bi se jedan drugome koji bi rekao da će obaviti, draga braću, drugi, drugi namaz. Toliko su bili i Toliko su razmišljali o svojoj smrti. I zatim čovjek kada razmišlja, draga braću smrti, nužno također dolazi da razmišlja o svom svršetku. Odnosno nešto što se zove al-hatima. Znači što se zove svršetak, bilo da se radi o sumul hatima ili husul hatima, o lijepom svršetku ili ružnom svršetku. Ali treba da znamo. I zato ova stvar će učiniti da se niko od nas ne zavara. Draga braćo, koliko god budemo činjeni dobrih dijela, bili hafizi, bili muđahidi, bili dobročinitelji, bili ovo, treba da znamo da se u ibret, odnosno da se sve računa po našim svršetkom. Po tome kakvi ćemo mi. I Allah poslanika alaihi salatu wasalam nas uputio na to. Odnosno da tako razumijemo Allahu za lešanu vjeru. Da tako shvatamo dunjalu. A to je da će nam biti onako kako, sa kakvim nam se vjerima završi. Kako okončamo ovaj dunjalu. I hadis zabilježi, hadis zabilježi imam Bukhari u svom sahihu, وسهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه u kojem se kaže, kaže, ne dare Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila ređulin yukatilu mušrikin. Wa kana min a'dalu muslimina ganahu. Kada poslanik hadisu Buhari, znači Sahle bin Sada Sa'id, kaže da Allah poslanik alaihi salatu wa sallam pogledao u čovjeka koji se borio protiv mušrika. Koji je bio među muslimanima. Kaže, wa kana min a'dalu muslimina ganahu. Kaže, bio jedan od možda najhrabrijih muslimana. Pa kad Allah poslanik Ali to sam pogledao u tog, da kažemo, muslimana koji se tako hrabro borio, borio Allah poslanik je rekao, kaže, Kaže, ko želi da gleda u čovjeka koji je stanovljen džahannama, neka gleda To poslanik upućuje da gledaju u najhrabrije muđahida koji je bio u toj ko želi da gleda u čovjeka koji je stanovnika džahnama, neka pa gleda Bog. Kaže, pa tebi ahvoređa, pa jedan od prisutnih ga prati. Da pa vidi šta će se, hoće li se nešto sa njim desiti. Radi pa čega poslanik Alim Salatu, jer poslanik Alim Salatu sam bi objav, obaviješten vahnu i objavu, da će taj čovjek biti od stanovnika džahnama. Kaže, pa ga jedan od prisutnih pratio, pa kaže, pa lam jezum ala daleka hatta džurahmu. Pa kaže, sve tako bilo, kaže, dok taj čovjek, kaže, nije bio ranjen. Kaže, pa kama bi dobabetu sejfihi, pa Pa je kaže, taj čovjek koji je bio Kaže, pa Pa je kaže, Pa kaže, i kaže, pa iz, između svojih prsa. Stavio Kaže, pa tahamala hatta pa je tako do odnosno ubo, se, kaže, dok mu, kaže, sam nije izašla između leća. Pa kad je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada su obavijestili poslanika o tome, poslanik alaihi salatu wa sallam je rekao inna, inna rađula la ja'malu fima jara nas. Amala ahle al džemna u inna min ahli na. Kaže, čovjek će raditi djela stanovnika džemnata, a on je u stvari u stanovnika džemnata. Čovjek će raditi djela stanovnika džemnata, kao što se pričinja ljudima, kada poslanik alaihi salatu wa sallam u inna min ahli na. A on je u stanovnika džemnata. I kada poslanik alaihi salatu wa sallam, onda rekao brinu. وإن لا يعمل بعمل أهل النار وإن من أهل الجنة وكان كل شرافية صنيكا جهنم أو يصنيك جنة فكان يقصنيك يقصنيك عليه الصلاة والسلام زبش على الله حديث كاجة وإنما الأعمال بالخواتم وسلك عليه الصلاة والسلام زبش عندي سكاجة وإنما الأعمال بالخواتم يرتاجه djela osvoji su šeca. Djela su šta? Osvoji su na čemu umreš i kakav budeš kada umreš, o tome će biti. Kao što kaže jedan od učenjaka, kaže, ljudi će, kaže, umirati na onome na čemu su bili na dunjavu. To jest ako si bio dobar i Bogu koja je začitao svoj život, u svojoj mladosti se boja Allah subhanahu ta'ala, Allah Đelešanu će i dati da lijepo umreš. Čovjek uvjeri, onakav kakav je, a bit će proživljen onakav kakav umir. A bit će proživljen onakav šta? Onakav kakav, kakav Hadis također i hadis, imam termiz je također zabilježio hadis od Enesa radijallahu ta'ala an, hadis je sahih ko što kaj šeha Bani, da kaže poslanik alaih salatu wasalam Ida arada Allahu bi amdi na istamala. Kaže poslanik alaih salatu Kada Allah jalla šanu hoće hajr svom robu, kaže istamala on ga iskoristi. Takav je ovdje poslanik alaih salatu wasalam upotrebi izraz istamala. Iako je došlo u drugom rivadu, u stvari drugom hadisu izraz asala. Očisti. I od toga dolazi asal mejed. Međutim, ovdje se koristi istamala. Upotrebi. Pa kažu, ashabi, Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, kejfe ista'amiruhu, kako će ga upotrebiti? Kaže Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, uvafiquhu li amalin salihin, ja'malu bihi, thumma yakbiduhu alaihi. Kaže Allah Đelešanu da, odnosno uputi, da čini neko dobro djelo i usmrti ga na tom dobro djelo. Usmrti ga šta? Na tom dobro djelo. Znači Allah Đelešanu roba kojeg voli, Kada mu koji je zaslužio Allahu Đelešanu ljubav na dunjalu. Allah Đelešanu pretkaj svog života dadne šta? Dadne uputi ga da čini neku djelu. Drugi čovjek izme mushaf, subhanu. Misli da ga brać uzme mushaf i čovjek umre, držeći mushaf ruka. Ne znam, je niko imao priliku da gleda, ima onaj jedan klip, na palu tako čehih drži ders i na ders umre, subhanu. Drži ders. Ovako, sjedi, ljudima tumač, tumač i umre. Allah Đelešanu mu odizme dušu. dana večera, robovima, koji su na velikom stepenu kod Allaha Allah tako Dadne ili da uče Kur'an, imu namazu, subhanallah, zamislite čovjek na seđu bude, doće melek na seđu i uzme mu može. Pa je i tako. Abdul poznati poznati koji nas ulazili, i na Pa on na i tako je, Čovjek uzmo, Čovjek umro, čim im zaspo je rekao probudite me da obavim ovaj namaz. Allah Đelešanu u tim trenucima uzme duš. Draga braću, tako Allah je Đelešanu uzma duš onima roboja koje voli. Oni koji su zaslužili Allahu Đelešanu ljubav, oni koji su na velikom mjestu kod Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu nas učili od takve. Zato pogledajte ovdje ovaj izraz Allahu poslanika. Jofiquhu li amali salih. Allah Đelešanu mu dadni. Subhano, nekada čovjek nema uveta da učini neko djelo. Međutim, Allah je lišanu ti dati. Čovjek čisto prizna i kaže, ja Arab, nema šanse da ja to učinim, slab sam. Međutim, Allah je u svoje milosti ti je da učiniš to. Ali neki tvoji djela, Allah najbolje zna. I onda Allah je u usmrti na to. I zato, draga vraća, smrt, trenuci čovjekovog napuštanja dunjaluka, jer su trenuci kada šeitan čovjeka najviše napada. Kažu učinjaci, da, tri, da ti trenuci su trenuci kada šeitan čovjeka najviše napada. Draga braćo, možete li zamisliti da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam mi kada pogledamo subhanallah dole Allahovog poslanika alaihi salatu sallam vidjet ćemo ibrat. Kad kažemo vidjet ćemo da Allahu, poslanik alaihi sallatu sallam samo tražio od Allaha šanu one stvari kojima je hajr i koristi na dunjavu Kad kažemo stvari koje su važne. Stvari koje su šta? Važne. Jedna od tih stvari koje Allah, koje Allah posljednik alaihi salatu wasalam traži, odnosno upućivo, dobu Allahu Đalešanu, ko što je zabilježi imam Ebu Dawud u svom sunim, ali se vredostoje, da Allahu posljednik, subhanallah, Allahu posljednik alaihi salatu wasalam, učivo dobu Allahu Đalešanu, i govori Allahumma inni a'udhu biki an li šeitan inda maut. Kaže Allahu, dragi, utječujem ti se da me šeitan nadvlada prilikom smrti. Da me šeitan nadvlada odnosno na šeitan, odvede u i ili postup. Pogledaj. Allahu poslanik alihi salatu sallam traži Allah, kod Allah Đelešanu zaštitu od tog trenutka. Jer kažu da kada, kada čovjek umre, da šeitan tada, da i tada, tada dolaze jedne druge savjetuju, da pokuša tada da zavede čovjeka, jer kažu sad vam odlazi, sada ide, nemate više priliku da ga zavodite, da ga zavedete, ne, nego je sada zavlja. I gledaju da tu zadnju priliku iskoriste što više mogu. I zato ćemo vidjeti koliko su učenjaci, koliko se generacije Selefa, koliko se bojali ovog trenutka. U svom životu, u svojoj mladosti, razgovarali sa samim sobom i sa drugim ovom trenutku. Kakav će im biti draga, braćo se šefi. I ne samo to, pogledajte. Ne da su se bojali samo svršetka, da kažemo da umru na nekim djesima, ne. Nego su se bojali da Allah Đelšanu sačuva kufru. Bojali se nevjerstva, da ne umru kao nevjernici. I zato kada umro, u Sufjane Sauri, a svi smo čuli koji je bio Sufjane Sauri, jedan od najvećih učenjaka Salafa, najučeniji, najbogobojazniji, to nam je prenešeno, kada je umirao, toliko se prepao za sve. I došao mu jedan od pisu i rekao, ja Eba Abdullah, kaže, o Eba Abdullah, kaže, bojiš li se za sebe svojih grijeha? Pa kaže, u tim smrtnim mukama uzo zemlju, uzo nešto sa poda. Kaže, tako mi Allah, lašanu, Kaže, kod mene su grijesi, kaže, manje važni, kaže, nego ovo. Što je uzor? Kaže, wa innama ahafu an uslaba imana an tanum. Kaže, nego bojim se da bi Allah, da mi ne bude iman oduzet prilikom smrti. Da mi ne bude oduzet iman, šta? Prilikom smrti. Pogledaj, Bojili su se, nije više pitanje grija, pitanje sada imana i kufra. I zato kaže jedan od salafa, kaže, obični čovjek, kaže, bojim se grijeha, Kaže, wal arif, a onaj koji istinski je spoznao Allah, Đelešanu. Kaže, on innama jahat, an yubtala do kufr. Kaže, on se boji da ne bude iskušan, da ne bude iskušan sa kufr, sa nevjerstvom. To je u tim trenucima da ga Allah Đelešanu ne iskuša sa čim, da ga ne iskuša sa svojim. Da čovjek, da kažemo sada uopšte govorimo, da te iskuša sa kufrom, sa nevjerstvom, ili da te iskuša sa nekim drugim grijestom. Na primjer, da čovjek kada bude umro, da ne bude imao lijepo mišljenje Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi znamo da je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, da se traži od čovjeka da kada umre, pogleda, traži se od nas kad budemo umirali, da razmišljamo o tome, odnosno da imamo lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže, poslanik alaihi salatu wasalam, hadisu muslim, kada niko od vas umire, neka ne umire, a da nema lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. أنما ليكم مثل والله سبحانه فيستك دائما هذا والله جل شانه رحمة da bude svjestan Allaha subhanahu wa ta'ala, ahirata prema kojem ide i tako dalje. Da ne bude u tim smrtnim mukama kukuo, jednikovo, radi hala u kojem se nalazi, nego da bude zadovoljan. I da zna da ide Allahu subhanahu wa ta'ala. Da zna da napušta ovaj dnjavog i da ide ka ahiratu. Da bude ubijeđen u Allahu djelašanu rahmet, u Allahu djelašanu milost, da se boji Allahu djelašanu kazne i tako dalje. Ta stvar, draža. Zato čovjek ja, vidimo i kaže i podsjećamo, vidimo kako nas je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam uputio da razmišljamo. Čovjek će, kada će razmišljati o tome, osim kada je zdrav, osim kada je mladić, osim kada ima kubata. I da razmišlja šta je to, jer imaju stvari. O njima se posebno može govoriti, međutim, samo ćemo ispomenuti. ukrat, Jer, draga braću, imaju stvari koje, da kažemo, uzrokuju lijep sušetak ili loš sušetak. Jer čovjek kakav bude na dunjalu, kakav njegov životni, da kažemo hod, njegov život kao bijed, kakav mu bude, Allah Đelešanu će mu tako da se živi. Ko bude bogobojazan, bogobojazan, Allah Đelešanu će mu dati. I zato, draga braću, treba čovjek da se boji grijeha, da se čuva grijeha, da strahuje svojih grijeha, jer upravo radi grijeha dolazi rostušenja. Upravo šta? Radi čovjeku mi grijeha, može radi jednog pogleda, radi jedne riječi, Radi jednog da kažemo što smo sve one ideje koje smo do sad spominjali, radi ružnog mišljenja o bratu muslimanu, radi ogovaranja brata muslimana, radi da kažemo da ponizi brat, radi svega toga Allah Đalešanu može da ti da loš šeha. I zato da nam Allah Đalešanu podari lijep šeha. I da budemo od onih koje poslanik Alihi Salatu nam odgaja svojim hadisima. I kada nam ovdje govori, i kada nas podučaje da je naš imret, odnosno da imret našeg života shodno onome kako nam bude završeno. Kako budemo završili ovaj noć. Dobro, ovdje smo da kažemo malo izašli, da kažemo te. Međutim, s obzirom da je nužno da spomenemo mali kijamet, prije velikog tako. Nije, ako bolje nismo otišli od teme. Nekada ćemo naći mu fese, komentatore Kur'ana, svojim tefsirima, ponekad nam se čini da kada govore ili komentarišu jedno najte da izađu malo podaleko toga. Pogotovo, na primjer, ko čita tefsir tafsir Manar ili tafsir šeha Šafita, Allahu bayan, tako dalje ponekad ljudi. Međutim, nije to da čovjek zamuta i da ode od teme, nego ukazima na one stvari bez koje se ne može postići ili razumjeti one stvari kojima konkretno, ili da kažemo direktno, govori kuranski I zato, draga braćo, da bi se čovjek spremio za sudnji dan, u kojem nam Allah Đelešanu ovdje govori, čovjek prije svega treba da se sprema za svoju smrt, jer to je u stvari na sudnji dan. Dobro. Zatim poslije ovoga Allah Đelešanu nam govori a jahsebu l'hansanu ili a jahsibu, imaju dva kirajte, jedni će a drugi će a jahsebu. A jahsebu za misli, to jeste misli, da mi nećemo sakupiti njegove kosti, Allah i možemo, ili ćemo čak njegove, vratit ćemo jagodice njegovih znači, počinje da govori o čovjeku svoju kafiru, o nevjerniku koji poniče sudnika. I koji kaže kako će Allah Đalašanu ponovo živiti ljude, kako će živiti Allah Đalašanu odgovara tako. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da <clears throat> molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se druže sa Allahom Đalašanu surom i da nas uputi i da nam podari da završimo i komentar, ako Bog da, i druženje sa ovom surom, odnosno sa surom Al-Qiyama. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لأن الله سبحانه وتعالى لنا متصل فلم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم لك سلامة سلامة مسلم الله وسلم